з відтінком іронії. Ну, ви правильно зрозуміли, пане. Гіо відчув, як забилось його серце. І так само було в ніч з 5 на 6 січня? Звичайно. Весь час так, відколи діє готель. Восьмий поверх закрито. Він має навіть окремий вхід з другого боку готелю. Сподіваюсь, 715 номер вас цілком задовольняє. Гіо напружено думав. Нічого того, про що казали два французькі промисловці у посольстві в Канбері з сьомого поверху побачити не можна було. Заступають ангари. З восьмого погляд, у найкращому разі, може сягнути на дорогу, та, на жаль, на восьмому поверсі нікого не могло бути. А навіщо ж вам дарма утримувати цілий поверх? Певне, якісь ускладнення вади конструкції? Черговий став стриманий. Саме прийшли два індуси в сірих костюмах костюмах, в тюрбанах, при краватках з дипломатами, і він урвав розмову. Тільки по тому, як вони заповнили формуляри і взяли ключі, службовець, нахилившись до її стишеним голосом, заговорив знову. Восьмий поверх найняла на рік префектура поліції. Дирекція воліє, що про це не знали. Більш я нічого не можу вам сказати. Він уже облишив оте пане, яке доти супроводжувало кожну його фразу і це ніби давав зрозуміти, що вони певною мірою спільники. Гійо окинув поглядом безлюдний вестибюль, дістав з кишені стофранкову купюру, розправив її і поклав перед службовцем. І для кого ж вони найняли поверх? Поліцейські, я думаю, не приїздять сюди зі своїми казанками та постіллю. Персонал у курсі справ, чи не так? Ну, у такому ділі, чим менше знаєш, тим ліпше. Банкнота опинилась під реєстраційною книгою разом із першою від тієї рудявки. Без мене вистачить і того, що ви знаєте. То що? Черговий знаком волів йому відійти за ним у кінець стойки, далі від можливих поглядів. Та тут немає секрету. Але керівництво боїться, що коли всі узнають, то це кине тінь на репутацію готелю. Префектура Бобіньї чи Міністерство внутрішніх справ, це зрештою одне і те саме, використовує цей поверх для незаконних іммігрантів. Ну, тримають їх тут, а потім літаком вивозять, доставляють уранці або ввечері і рідко коли залишають довше, ніж на день. Обрали наш готель, бо він найзручніший в аеропорту 100 метрів до злітних смуг. Спускають тих людей вантажним ліфтом, чорним ходом, унизу вже чекає автобус, який підвозить їх до самісінького літака. Таємність забезпечено. Здебільшого це негри і араби. У певні дні виселяють. Сюди напихають по п'ятеро шестеро в кімнату, потім вивозять і кілька тижнів усе спокійно. А зараз як спокійно? Службовець підняв руку і, розчепіривши пальці, похитав нею. Не дуже. Два тижні вони не користувались приміщенням, а це якось увечері раптом заповнили. На щастя, будинок має добру звукоізоляцію, бо там горлали, мабуть, до другої години. Один поліцейський із поліції повітряних трас і кордонів розповідав, що тих хлопців довелося скувати наручниками подвоє, аби доставити на літак. Коли саме це було? Черговий стримав позіхання, закліпав очима. Не минулої ночі і не позаминулої. Отже, в ніч з 5 на 6 січня. Е, заждіть, я перевірю. Він пішов назад на своє місце, погортав журнал реєстрації. Потім... Тримаючи широко розгорнуту книгу в руках, обернувся до Гіо. Так так я не помилився. Це було саме з п'ятого на шосте. Я пам'ятаю, бо до нас тоді прибула ціла армія манекенниць. Летіли у Нью-Йорк на показ мод дівчата, красуні. Побули годин зотри, вештаючись по коридорах і регочучи, мов несамовиті. Навіть ліжок не розстилали. Їхні контори заплатили готівкою. У Гіо спітніли руки, і він витер їх об светр. А ви певні, що там у 815-му не було якогось француза? Ніякого. Окрім тих із загонів безпеки та хлопців із поліції повітряних трас і кордонів, вони перевіряли документи. А іммігранти цього разу були малійці, я певен, повна хура. Гаразд, дякую вам. Бар ще відкрито. Черговий випростався. У нього зараз же появились манери люб'язного службовця. Так, так, пане. Він працює цілу ніч. Гюйо замовив Мартіні Джин, аперитив, який він завжди пив. Рудявка спокійно курила, сидячи.